Не болить Ганна, спитав її. Чом би мала боліти? Хіба що за повідком моїм, якого береш ти береш на війну, а спати і ні з ким? Хіба мало козаків? А що мені козаки, як маю свого повідка? Геть мене тому пусти. Ну, постоїте не зі мною, бо я жона вдатна і ще Бога не забула. Сама ж кажеш, блукає твій козак. Однаково. Жона мужня, хоч чує моє серце, не вернеться він більше. Забрав ти його геть мене вже навіки. Хто перемагає, живе, забрав, повторила вона. Лагідна, але тверда, не лащилася, не спокушала, не повзала змією, а мудро бесідувала, ніби самій вомій. Повезеш мене на хутір, отче несподівано мовив я своєму духівникові. На хутір? не одразу збагнув отець Федір. А, на хутір. Тяжко, сину, ось тяжко. Повезеш. І коли я опинився на хуторі і побачив, як відхиляються двері на ганок і жіночі руки з'являються в отворі, то здалося, що все повертається. Суботів, Матрона, моя піднесеність, сліпа пам'ять. Кожну жінку міг би зненавидіти тільки за те, що не може стати Матроною, а перед цією став на коліна. Ганна, будь моєю жоною. Хай Хайся буде моєю спокутою перед полеглими, намаганням моїм заступити собою тих, що перейшли у вічність. Яка ж марна заступа, що є людина, коли йдеться про людство? Але що людство без людини? Чи настане час, коли людина і людство будуть єдині і не зможуть існувати одне без одного? Надто людство без окремішої людини, коли всі малісі стануть великими? Ми справили своє весілля в Корсуні. Нам відспівували многії літа і радуйся. Я говорив, радує охоче. Ми запевняємо, ми запевняємо. Певність на сім світі дає тільки смерть. Все інше підступі оман, які лишилися від мене ласкаві слова, зворушливі звертання. Які чотири добродійства і сім гріхів були в моїм тілі, чи були блаженства? Шкода говорити. Антифони виспівуються для відтінення мелодії, а не для того, щоб забивати її, заглушати. Я не губив своєї мелодії і не згубив. О, коли б же знав, що так буває коли пускався на битву з історією і за історією. Хто п'є з царями, не може не сп'яніти. Тоді, як виїздив я з Чигирина, простуючи навстріч своїй поразці під Берестечком, в Москві цар Олексій Михайлович скликав земський собор, щоб спитати ієреїв церкви, бояр і дворян, купців і всякого чину людей, як бути з Україною. Бо ж як писав у своїй грамоті. до собору цар Запорожський гетман Богдан Хмельницький бьет челом государю, чтоб государь пожаловал их, велел его гетмана со всем войском запорожским перенять под свою високую руку. Не відали козаки нічого про той собор. Ухвали його не дійшли до мене, а загубилися й для історії. Збереглося тільки рішення духовної його частини, освященного собора. Святая Великая Соборная Церковь за великие королевские неправды и за нарушение вечного докончания может подать и разрешение тебе из запорожского етмана с Черкасы мощно принять соутверждением. Мені не сказано і нікому не сказано. Історики не напишуть нічого про той собор, ніби його й не було. А як би виросла душа народу українського, коли б знали ми вже тоді, що приймуть нас у родину нашу вічну і велику? Що міг цар? Скаржився гірко в листі власноручному до князя Трубецького. У нас не згоди і нещирість. Люди, як оболоки нам показуються, раз з приятливим вітром з доброю надією і вірою в майбуття, то знову знесилені, невдоволені, ненависні, зі зластивою московською хитрістю, з розпачу переповідають погибель або мовчанні з виблідлим лицем і зрадливим серцем відходять. Бог бачить, як мені тяжко з тою незгодою, яка відбирає мені отуху. Примітка настрій охота будь-що робити. Цар був молодий, а я старий. То й що? Хіба не однаково? Довкола лукаві царедворці, підніжки трону, підхлібці і під'їдці, радники й порадники, помічники й підпомічники, з вигнутими хребтами і зміїними жалами, брутальність і користолюбство які прикриваються державними потребами, а насправді віддані стільки своєму кланові, своїй зажерливості. Так і вийшло, що шість літ тяжких, коли переживали ми війну, вогонь, смерть, голод, вчиняли ті, хто обступав царя проволоку злочинну і ганебну, і щоразу знаходили викрути. То вони думали про вічне докончання з річчю Посполитою, нагадуючи цареві, як ще недавно грасували в Кремлі самозванці, то позирали за море на свою, бо ж там після повстрибливаної королеви Христини стане Карл Густав, схожий на зубату ропуху.